Ongi etorriak entzule gure gaurko kultura eta honetara. Gaur heldu den igandean ospatuko den Euskal Herriko aurkantu txapelketaz mintzatuko gara. Igande honetan iraganen baitira Lapurdi basen Nafarroa eta Xiberoko kanporaketak. Bi urtean behin ospatzen den kanporaketaz mintzatuko gara eta bereziki Lapurdikoaz gaur saran igande hontan izango denaren berri emanen baitigu olatzi doate gure irratiko lankideak. Aurreratu digunez, Uste dut aurten sekulan baino gehiago izanen direla, orotara, mm, gaur dugu, hogeita emeretzi kantu pasako dira, beraz, hain da, biziki da, uste dut ez dugula sekulan emeste ukan, eta berreunta goi, berreunta oita marra izango dira, beraz, pentsa, jendea, hain nitza, da, hainbeste dira, behartuak girela, eguna bitan banatzea. Ala bada, larrainen armendaritzen edo saran iragaitekoa den aurkantu txapelketaren kanporaketak izango ditugu gaur izpide, eta hasteko orain bi urteko finala nola iragantzen gogora dezagun. Gauan tantzorion txuta euskal irria. Bueno, eta bakarlarietan zapenduna, naia oso! Bai, konten baina bi bug egin ditut. Ospatuko duzu. Ba, kima zuen, ale, champaina edanen dugu. Eta binaka txapetunak, Mari Urruti eta Katxin Urruti. Iba deskak! Iba deskak! Iba deskak! Norekin deskak! Iba deskak! Aita. Bek haitatu dizie kantoia, ez dinik eh, dauze haitatu, bek haitutze, hop. Bek lantu dizie lakatutzu kantan biak eta botzen txerkatzen, ordin eh, haitutzu susia. Soin txari ukan duzue? Akapela eta binaka. Nun kantatuko duzue orai, hemen digoiti? Kantatuko dizige, beltatu egitetze, Sant Antonin ez dakitzea. Euskaraz dizi nahi dugu, Euskaritza maite bai Ah taldeka zapendunak Euskal Herria taldea! Bon, eh, bat gau, ja, ba, Michel esperantza bagi beti iru, lehenak saritzatzen dituzte. Ah, hainbeste behar bat ezin uste, ez eh, dena, ba, zigarri konten gira, haur konten dira, ni ere bai, dene guztu hartu dugu, eta denen plazera da, eta zer gara da gehiago. Sorkuntzaren saria ere ukaitzia? Hori ere bai, ah, sorkuntza guti da, guti da. Hori ere, bon, eh, behar da, behar du egin, eh. Baina biztan dena kantuz harrak eta hartzea ere da, sorkuntzak ere badu bere balibon umeit. Hore esaristatzea bon, eh, nik plaza handi bat hartzen dut. Na horre antziren, eh, ez dut bakarri nik egina. Eh? <laughs> Iñaka, bigarren zaria, Ane González eta Odri Zalaberri. orain bi urte iragantzen finaleko soinu batzuk eh, berreskuratu ditugu gaur, igandera begira jarri nahiko genukelako, siberoko botzak larrainen, irulegiko irratiak armendaritzen, eta gure irratiak saran, iru provintzietako kanpurak eta kantolatu baititu asteburu honetan. Baur kantu txapelgetaz beraz interesatuko gara gaur, lapurdiko kanporaketa izango dugu izpidain zuzen ere, e, sara niraganen baita, igande hontan aipatu bezala, eta antolakuntzaren ardura dunden gure irratiko, olatzi atzi bat edo gurekin, kaixo egunon? Gai egunon, usieri. Lana handia ez, eskatzen duena? lana hundia, antolaketa hundia da, lana hundia, bai, lana da, biztan dena, baina gehien bada, antolaketa, zeren eh, jendea iniz bada, aurten, oartu ziren eh, bezala, eta, eta nahi badugu pixka bat, eh, ara, zentzuz egin, eta pixka bat txukun egin, mm, antolatu behar dugu, eta bai, bai lan pixka da egia da, bai. Mhm. Zen bat aur eh, izango dira aurten, orotara? Ah, uste dut aurten sekulan baino gehiago izanen direla, ah, orotara, ah, mm, kalbatu dugu, hogeita emeretzi kantu pasako dira, beraz, hain da, biziki da, uste dut ez dugula sekulan emeste dukan eta berreunta goi, berreunta hori tamarra aurre izango dira, beraz, eh, pentsa, jendea, hain nitza, hain da, dira, eh, behartuak girela, eguna bitan banatzea. Goizta atxaldez, eh, iragengo da. Goizta atxaldez. Bai, untxalaz egiten duguna, eh, goizian egiten dugu balantzak eta balastia asti hartzen dugu, eta gero bazkaltzen ba, dugu, eta gero kantaldiak egiten dugu atxaldean, eta hor behartuak izango gira, eh, pixka bat goizago egitea balantzak, eta egitea kantaldi bat goizian, eta beste bat atxaldean, pentsa. Gogoraraziko dugu bi urtean behin, uspatzen dela aurkantu txapelketa, bai. eta ondotik ere, helduen txapelketa izaten da, ez? Eh, beti ere, helburua izaten da, E, euskal e, kantutegira e, aurra hurbiltzeko eta baita ere barruan duen kantari hori e, eh, kaporatzeko, eh, nola deskribituko zenokezuk e, eh, aurkantu bai, txapelketa? ez, gehiago da, gehiago da Euskal kantuaren sustatzea eta berezuk erran duzuna, bai, aurra urbil, urbiltzea edo gaztea, ez, eta batzuk ez dira hain aurrak, ea urte dire dute gienek, gaztea urbiltzea kantuari, eta hori alde batetik, eta baita ere, e, bai dute parada sorkuntza egitea, zerbait da kantu ezagun bat kantatzea, eta beste zerbait da sorkuntza bat egitea kanta, kanta kantua idaztea, musika idaztea, ba, musika ez dute aurrein idazten biztan dena laguntzaileak baituzte, baina adibidez, aur batzuek kantuak eh, idatzi dituzte, sortu dituzte, asmatu dituzte, eta hori ere helburu, helburutariko bada, eta horrek guztiak egiten du bizka bat be, kantuaren sustatzea, eh, ez bakarrik eh, kan, kantatzea, neutran kantatzea, eh, beraz, berbada erresena da, nahiz eta turaz mm, eh, ez da denen dako horreza, baina baita ere, eh, ara, urbiltzea kantu gintza horri, sormenaren bidez ere, eska hori da helburua eta gu irratiak, irratiak giren mementoan, hainiz baliatzen dugu euskal kantu gintza, beraz, badu hor lotura bat egiten da, berbada ez da gure helburu lehena irrati gisa kantua, kantua sustatzea, euskal kantua sustatzea, baina bai badu lotura bat eta eta eta bidortazik eh, heltzen diogu asteko eh, kantu sapelketari. Mhm. Sanduzu duzu inoiz baina aur gehiagok edo gazte gehiagok eh, parte hartuko dutela aurten kategoria ezberdinak izango dira. Adinka ere sailkatuak edo nola? Bai, beraz, adinka da, eh, sei eta, uh, eh, amaika urte hartzean da, beraz, uh, maila bat, eranen dugu, eta gero, amabi, amagost urtekoak dira beste maila bat, eta nola aurten biziki diren, egin duguna, da goizian gaztenak zareko ditugu, eranen baita, sei eta amaika urtetakoak, horre egin dugu kantaldi bat, bururatzean ere sari emaite eta egin dugu, eta atxaldean egin dugu beste bat, amabi, amabost urteko, amabost urte artekoen artean, eta gero, sailak egiten dira, bakarka, bikotea eta taldeka. Nahi duaran, izanen dela, eh, xapeldun bat, beti bitxe egiten du xapelduna arraitea, zenta eh, Le, lehiaren gaia hor da airean da, baina azkenan ez duen beste garantzirik, baina egia da nola xapelketa den, azkenan xapel, bat eta bigarren bat izanen da, eh, bakarka izanen da xapeldun bat eta bigarren bat, bikoteka ere xapeldun bat eta bigarren bat, eta taldeka ere xapeldun bat eta bigarren bat, eta hori bai gazteetan, eta bai uh, eldu, uh, nahi baduzu, uh, eh, berazarra nahi baita, ongi kondatzen badu izan dira sei, uh, sei goizean, sei atxaldean, sei xapeldun, eta gero ere izanen da beste xapeldun bat eh, deitzen duguna publikoaren saria biltzen duena, eta hor dena nasiak dira, eta beraz, oiek dira, sailak, pixka bat, hola, oiek dira, banatuak mm. zelan diren sailak. Eta sorkuntzak, Hora, sorkuntzak ez da berez sail bat, zenta nasiak izanen eh, dira, eh, ez da izanen, eh, ez da izanen sorkuntza eginduen, eginduen txapeldun bat, erranen dugu, baina epaimaiak bai kondutan hartuko du kantua sorkuntza bat edo, edo kantu ezagun bat Eta berak beharko du neurtu, neurtu zein, zein nahiago duen, zein den hobekien, ez da izanen sorkuntzaren sailarik, baina bai izanen da, bai kondutan hartuko den parametro bada baitu dure gabe. Epaileak aipatu dituzula, erranen dugu, urtero hiru bat epaile izaten direla, kantu txapelketan, e, jende ezaguna, e, Euskal Kantu Bintzen Bintzat, e, erreferentzia badutenak aurten hortzuk izango dira? Bai, lau, dira, bo, bost izaiten dira epai maian. A, ah, bost dira? Bai, xapelketa guztietan eh, bost dira eh, egia egiarraiteko, eh, oino mm, baten eskasea dugu, eta batek azken mentuko arazort izan du, eta beharko dugu horrezkatu, baina bost horietan, eta hori uh, provintzia guztietan hola da, bost horietan lau dira provintziakoak eta bat provintziaz kanpokoa. Mhm. Beraz, guk lau provintziakoak izan entugu bat dugu batzon, hori izan ezaguna dena, eh, oskotan ikusten duguna kantu beste bat dugu maitena dualde, ere ibilia dena mm, epaimai lanetan, jadanik, eta, eta berretzetorriko dena, Beste bat dugu maitena, maitena beheran, maitena beheran ere um, aurten gure erratiaren tramplenean eh, edo lehiaketan parte hartu zuena eta jadanik orain talde desberdinetan ari dena eh, kantuz eh, gurekin izanen da ere egun hortan eta beraz beste lapurtar bat izateko esperantza oraino badugu dugu, <laughs> hemen gandera eta gero basen afertar bat etorriko da laguntzera eta hori da kagin etxe berri, sendarin, sendarin aizpetariko bat uh, gurekin izan dira, horiek beharko dute epaitu beraz eta bet badakizu zaila dela epaitzea zeren uh, bai. eh, oientzako ere komplikatua da zenta ara tipiak dira eh, sentsibilitate desberdinak badira mm, beti zaila da epaitzea eta batzutan eh, batzutan A edo hautatu arruzu eta, eta ez da arresa, eta, eta hoien lana hori zaren da. Bai, dena den aur guztiak oro har pozik bukatzen dute ez, esaia irabazi edo ez, ez da hori importantena. Ez, baina batzu, batzu ere lehiakorrak dira ikusi dugu azken urteetan, e, jadanik Eta behar da, bada goguetatzekoa xapelketa, aurkantu xapelketa deitzea, e, eh, bortxaz lehiari ekartzen du, xapelketak lehiari ekartzen du, eta ikusten da, aur batzu, ez behar bada denak, baina aur batzu lehiakorak dira, eta, eta galtzen mali madute triste izanen dira, eta irabazen madute biziki pozik izanen dira, eta erakutsiko mm. dute, eta galt, galtzailek erakutsiko dute, eta irabazleek erakutsiko dute ere. Beraz, eh, bon, Egia, egia, ez dela hori helburu lehena, zenta eguna polita izaiten da, eta denek sari batukanen dute gainera, hori alde batetik. Baina, egia da ere, aurrek um, uste ere, pentsatzen dut, eh, leian, leian sartzen direla, eta alde hortatik, eh, eta besteak ere badirela Bai. Mm. Ba, erranen dugu, eh, kanporak eta izanen dela lapurdikoa igande honetan, baita basen afarroan ere armendaritzen ospatuko da egun berean, eta larrainen siberuan igandean ere, Euskal Herriko aurkantu txapelketa izanik, eh, ondoren finala izango da? Bai, izanen da, ekainaren iruan programatua da, uh, Bilbon, Bilboko mm, antzoki handi batean, orain izan eskapatzen zaiz, baina uh, han izanen da, larun batez, beraz, eta hor, selkatuko dira, uh, guk adibidez, gure provintziatik selkatuko dira, laukantu selkatuko dira. Beraz, guk orotara izanen dugu lehen arrandut, amairu sapeldun, izan, amairu sapeldun ez, baina amairu mm, saristatu izanen dira, uh, lapordiko orkantu sapelketan, eta amairu hoietaik, uh, uh, eh, epa emaiak beharko ditu atxeman edo mm, bai, selekzionatu dautatu lau finalera joanen direnak eta diferentziari gabe izaten aldira eh, lau gazte edo lau talde, eh, lau bakarka edo bita bi, edo oiek izanen dute ardura lau oberenak beren ustez edo beren kriterioen arabera finalera joan direnak, joan direnak eta eta beste lau izanen dira basen farroan beste lau siberuan eta gero han juntatuko dira Bizkaia, Gipuzkoa, Arabat, nafarro, Nafarrokokin, Bilbon izanen da kainaren iruan. Kainaren iruan. Ba guzti honekin geratzen gara ez dugu esan, saran nun? Asaran izanen da um, e, kiroldegian, izanen da kantu txapelketa, ordan guk hasiko dugu gure lehen balantzak hasiko ditugu goizeko behatzitan, biziki goiz badakit, baina baina hain, hain tinko gira ordutegian obligatua girela goiz astea, kantaldia hasiko da amarrak terditan, beraz publikoa etortzen alda, be, amarrak tala orden, amarrak, amarrak tala orden, amarrak terdi tarde hortan, aski zuzen hasiko gira, tenorez hasiko gira, sartzea sortzi eurotan da, urririk amabosturtez betiko entzat, eta, eta han izanen da jateko eta dateko, beraz egun pasa egiteko eh, aro, aro baldin bada. Ere gaina lekua polita da, aurren dako izanen da leku, gero gainera saristatzea izanen da eguerditan ekipintako, eta gero atxaldean beste kantaldi bat eh, hasiko da, Bo, gero esplikazio guztiak hanberean emanen ditugu, baina mm. Eh, goizekoan edutena, edutena ikusi, uh, barku dute etorri sarara, kiroldegira, are, goizeko amar, amarrak talaur den inguru hortan, amarrak territan azteko asteko Görüşürüz. Sana. Eta gero atxaldekorako eguerdi inguruan, hobe da... Ez, ez, berantako atxaldea hasiko dugu kantaldia, eta gero sariak eman behar dira, de, eh, paimaiak deliberatu behar du, sariak eman behar dira, horrek denbora hartuko du, gero berritz egin barko ditugu balantzak atxaldeko, uh, atxaldeko kantariek barko ditutze berrik lehenen txegoak egin, mikroak uh, ikusi ongi diren, instrumentuak ikusi ongi diren, horrek ere denbora bizka bat hartuko du, eta atxaldeko kantaldia biak terditan hasiko dugu, eta badugu esperantza, bostak terdi, seiak inguru bukatzea, eta bon, gero egoteko parada izan da, bizan dena, eh? baina han, eh, talo, eh, talo eta edateko eh, izanen, izanen baita, baina sari emaiteak bosterri zeiak finitzean, hala, inguru hortan finitzea espera dugu. Ba, usungi olatz guzionekin geratzen gara eskerrik asko. Min eskerzturi. gure irratiko latzi duaterekin eh, mintzatu gara, eta gogoan hartu beraz gande hontan lapurdiko kanporaketaren saran izango duzuela itzordu, aurkantu txapelketako, basen aforrako kanporaketaren zat armendaritzen, eta siberoko kanporaketaren zat berriz, larrainen. Bausa izan da gaurkoak eman duen guztien zule, nera detik besterik ez. bihar arte izan jo.